Sa page nyo ba may mga nag ano nagbe-message ng sagipin nyo anak ko? Ganun. Oo, may totoo. Year 2016, nung panahon ng ano, DBS. Ano? Oo, yung anak Oo, noong panahon ng tokhang-tokhang, Oo. may mga nanay na nag-message na humihingi talaga ng tulong. Ano sinabi niyo? Diba? Ano sabi niyo? Eh, binoto niyo yun eh. <laughs> <laughs> <laughs> Harapin natin ang katotohanan. Putangin na nyo. <laughs> Hindi. Nirecruit nila sa banda. Oo. Kaya sila naging 13. Oo nga, 13. Kaya namin, ano, nilagyan ng combo yung page namin sa Gift Addict Foundation combo. Parang ang baduy kasi pa sa Gift Addict Foundation band. Oo nga. The Pod Network Entertainment. Wala. Ay, sumilip eh. Kita mo ba kami dito? Ano yan? Eh. Wala nga eh. Sabi niya, ayoko kayo makita. Kaya doon siya nagtago sa likod. Naka-live tayo ngayon sa mga Patreons. Hello, Patreons. Hello, Patreon. Patreon. Welcome kayo dito. Shoutout naman yung mga tao dito sa Sailor oh. Guys. Sa lahat na nakikinig. Hoy! Nandito tayo sa Cool Pals Oy! Bar at Cellar at Century Park Hotel. Uy, sumisigaw. Dati ko opisina mo. Ay, kala ko boo. <laughs> Hindi, pero yan. Kahit kakaunti lang naman tayo dito, eh, padagungdungin ninyo ang ating ah, recording para sa ating very special Be- Welcome to the Cool Pals! Episode 757. Exclusive. On Spotify and uh, sometimes YouTube. Narito na naman tayo sa isang musical episode. Ito po, si DJ Martin Martindero. Pasok mga suki. Sa loob mm. ng ah. donkey. Napatay. Ha. At isa sa mga inaabangang uh, guest ng Cool Pals, di ko alam kung bakit sila 11 dito ngayon sa ating venue. Pero mm. ngayon pa lang, nalalaman ko na na magiging masaya ang episode na to. Palakpakan natin lahat ang Sagip Arik Foundation! Foundation! Gandang intro. Lalaglag yung pantalon. Ano na? <laughs> Ako ay isang Yan! model Doon sa ermita Gabi-gabi sa disco ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw. Ako'y may nakilala Tistis na ako ako'y isang Darda! Ang iniingat-ingatan ko ang pangkatawid at muscles ko na tinanagot ako ko pa Ayan sa tuwing kami magkasama Naiyan, tingin. Itigay mo! Naiyan, naiyan. ka! Napainom eh. Napainom. Tama, inom. Ako'y nananalangin Yeah! Na Galing. manawari Galing ni Mayor Vico. Huwag sanang mabuking Nakatali kong akin Na uwod ng itim Bobby Andrew Shore Blast Move! Kami biglang nakita natin sa Gift Addict Foundation. Anong nangyari? Hindi pa ata tapos eh. Ay, di ba wala? Hindi pa tapos. Di pa kami tapos. Ah. Di ba tapos? Tangina, nagkahulat naman. Tatlong beses, akala ko tapos na eh. Sira ang beauty ko. Sira ang beauty ko. Galing. Sira ang beauty ko. Pinawi pang lakad, pakay lupat datong. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupat datok sira. Kaya ang beauty ko ngayon Nagtitinda na lang Ang itlog at talong Di pa yata tapos. Ta- oh, tapos pa na tapos mo, lang i- iklaro mo. Tapos na talaga. Tapos, Yeah. tapos na talaga. Okay, okay. Sorry, sorry. Kulapan ka natin sa Give Addict Ayun. Foundation. Salamat po. Ganyan. Otter, dito ka sa, sa amin, sa gitna. Dito, ah, dito, dito. Iwan mo na muna yung mic mo. May mic naman tayo dito, ano? Tama. Oh, meron, meron. tayo May sumisigaw na agad ng prime water to, no? Oh. Prime water. Ano, kamusta ang tubig sa inyo muna, Otep? Tuloy-tuloy pa rin ang katarantaduhan. Ah. Ku- Kunin mo pala yung mic mo doon, sorry. <laughs> sorry, Hote Pena. Yan. Kamusta naman ang ah, Prime Water? Ka, simula nung iniwan mo at ah, nag-viral yung post, ang, ang mura mo sa kanila. Ayun. Ako laging tinatag kahit hindi taga Malolos, mga taga Cavite, <laughs> mga taga Laguna. Lahat na naka-prime water, ako tinatag. Ako pinu- parang sa akin pinapaproblema ngayon. <laughs> Pero ala, ala, nagbago, ganun pa din. Oo. Ikaw ba ay ka, nag-file na ng COC? Hindi, katorondoduhan lang yun din. Eh. Ah, Nag-file ako ng COC. naman. Oo, pero hayaan po natin, kumbaga aambagan tayo lahat. Sa- Oo. sana sana itong ah, ikaw na yung mukha nung ah, reklamo sa prime Reklamo water. sa prime water, oo. Kasi ang prime water, pag may-ari yan, ang pinakamayamang Pilipino din eh, di ba? Bilyar. Ng bilyar, oo. Wala man lang ano, tubig ma 5 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. Wala man lang ganun. Minsan ngayon, full day na, eh. Full day na. Nagkakatubig sa amin minsan ano na 11 p.m. na. Oh. 11 p.m. to 12. Oo nga. Isang oras lang. Isang oras lang. Oo. Bakit na Agawan? One hour lang. Maliligo Pwede ka ka lang ah. eh. Puyat ka pa. Pwede ba umupo? Di ko abot. Oo, Oo, diyan, ikaw na. yan. Yeah, So- pakilala mo naman ang mga kasama mo dito sa sa Gift Addict Foundation. Ayan, eh, pa, yung po ang banda namin sa Gift Addict Foundation, si Bobby Andus sa dancing. Bobby Andrews. Bobby Andus. Apelyido Ba- niya Andus. Andus. Andus. Bobby Andus. Andus. Oh, Pakalapakan nyo naman, bari, Na-enjoy niya eh. Oo. <laughs> Gusto ng titi. Hindi na pala yung show. Oh. Si Bobby Andus. <laughs> Ah, si, Bobby Aabutin eh. Andus ang ah, patunay na Pwede kang sumali sa banda ng walang ambag. Ano ka ba? Ang laki ng ambag niyan. Yan ang... Sayo niya. Pare, yan ang nagbibigay ng energy sa lahat. Oo. Oh, Ibang klase yan. Pwede kang gumamit ng mic. Ano, Bobby ah? Uh, para ang gusto mo. Nag-macho dance ka ng buong kanta tapos may pinugutan ka ng ulo. <laughs> ano yon Planado? In the moment lang yon In the moment lang. Talaga? Na, ano yan? Nung nag-apply ka sa banda, eh, sabi mo... Yung dinasabi ng mga hapon eh. Kaya in the moment lang. Sorry ah, in the moment lang. Hindi, paano, ka na, paano siya napasok? Like, kailangan niya talaga ng dancer? Hindi, hindi kami, na, hindi kami nakakailangan ng dancer. 2018 nun eh. 2018 ba yun? Oh, sa Pulilan. Sa Pulilan. Oh, sa Pulilan. <laughs> hindi ko siya kilala. Kabarkada siya ng drummer namin. Okay. 2018 tumutugtog kami. Biglang umakit sa entablado. May ano, linagyan ng damo yung tamitite. <laughs> Nakahubad. Tapos naka-boxer, may damo. Umakyat ka lang may, toyo. <laughs> Tapos, Akala ah. tapos bigla sumayaw na sumayaw. Tapos pagbaba namin, sino ba ako yung ano na yun? Oh. Barkada pala nung keyboardista sa kanang drummer ni Jolo. Sabi niya, sasali daw siya sa banda. Sanay ka ba ako ng instrumento? Hindi po. Sanay kang kumanta talaga? Hindi rin po. Sige, sayo ka na lang. Ang <laughs> ganda. ah. Panis. Ah, may, ganyan, oh, may ganyan oh. dati yung Beatles eh. Oh? Oo ba? Nagkasayaw. Oh. Oh, meron, oh. Rems. Sino? Di, di ba, Hindi, wala. Invento ko lang. <laughs> Nag-agree na yung isa. binawi, eh. binawi mo agad ta. Ah. Oh, meron daw. Meron, doy nga. Oo. Oh. Ay, eh, at least dalawa sila. Oo. Oh. Hmm. Ah, may Napanood niyo po yung Beatles ng live? <laughs> Oo. Parang sure na sure siya eh, no? Sa, pa, pwede mo pakilala, sorry, pakilala natin si Ay, yung basis namin. Oo. Basis namin si Rapeng, ah, dalawa na lang kami na original member ng banda. Hmm. Oo. tapos ito, gitarista namin yung mahaba-baba. Nabivisualize niyo po. Hindi ko nakikita. Hindi, kita yan sa camera. Kita ba? Sa camera. Kita naman sa camera. Eh, si Jed. Eh, tapos nakaupo sa kahon si Jolo. Keyboardista namin si Alec. Ayun yung ah, may gitarang maliit na nakasalamin kasi sabog yan eh. <laughs> nakasalamin. Si Potpot. Ah. <laughs> Tapos yung mga nagtotorotot doon sa likod, si Jomar, saka si Kuya Jovi. Nasa na yung ah, ano, may kabayo? Pulo kabayo? Ayun yun, yung nagki-keyboard. Hindi niya nadali yung kabayo. Ay, hindi mo nadala ah. sa kanya. Ay. Kasi rin, ano eh, tanduay eh. Apakasarap ng tanduay, kaya iniwan na namin kabayo. Ayan. Ah. Ay, ba? sa tanduay. Galing ah. Galing ah. Iba rin. Galing mo ah. <laughs> Kailan nabuo ang banda nyo na nasa nasagip addict pound. Ito ba eh dahil talagang programa ng lugar nyo na sinagip yung addict tapos sakto may marunong tumugtog? Di sa totoo, di na namin alam bakit sa Sagip Addict Foundation eh. Mm. Kasi dati, di ba, mga pangalan ng mga banda, may N Company, may N Friends, mga 2009, year 2009 kami nabuo eh. Magkaklase kami nina nung high school. Therapy eh, ah, May mga bandang N Project. Parang wala pang banda na may foundation. Eh, nilagyan namin, foundation. Di namin alam pat sa Sagip Addict. Oh, hanggang dumami na dumami yung mga member. Parang Itbulaga, di ba? Oh, Yan na ba yung target nyo? Bumuo ng bandang maraming membro? O ano Oo. ba yung umpisang banda? Ilan lang kayo? Noong nag-umpisa tayo, seven, ano, Rap? Oh, seven lang po kami nag-umpisa. Tapos hanggang ah, yung ano Sa- iba. Kulang pa tayo ng lima. Ayun ba yung sabi <laughs> parang kulang pa. Hindi, iba, parang kami pokpok. Sabit na sabit. Kaya kong magganto, eh, sali ka. Kaya ko magganyan, eh, sali ka din. Hmm. So kaya nyo makipagsapakan sa Ben and Ben, tapos may tira pa kayong iba. Oo. Galing ah. Yun na naman yung Nadarating, ano. nadarating tayo sa segment na may atraso ba sa inyo ang Ben and Ben? Hindi, oo. Wala, hindi, wala naman. Di pa naman namin nakakasabay. Nakasabay naman natin Ben and Ben. Parang di pa naman. Ay, sa complex, oo. Oh. Pero hindi naman kami nagpang-abot. Wala, di nakikipagsuntukan mga yan. Sabunutan yung trip eh, na. yun. Putang ina mo! Pwede nyo kunin yung mic. mic. Pwede nyo kunin yung mic yan para marinig kayo dyan. Magaling ang Ben and Ben talaga naman, di ba? Yan. Pero mas marami kami. Ilan ba kayo? Tren- 13? Dati 13 kami, namatay yung isa. Ba't tumawa ka? Tumawa ka! Namatay yung isa! Namatay yung isa. Yay! Oh, putang ina mo! Oh, putang mo! Ayan, nagpaparamdam siya. Nagpaparamdam siya. Paparamdam. Hindi, ano yung, ano yung kinawala niya sa mundo? Then nung ano, May 23, ano, May 23 yata namatay si Beverly. Kung nakapanood yung mga video namin, yung may nagsasakso po na Becky hmm. na nagbe-majorette. Ah, Becky talaga siya. Becky talaga siya na pumanaw siya nung May 23. Oo, nagkaroon siya ng ano, pneumonia. Sayang, galing pa naman umihip, oh. Oo, totoo. Galing na sa Dota. Oo. <laughs> kayo, kayo ba may kinakaadikan na lahat? Hindi eh, kuha ka siya Dota. Sorry diba? po, sorry po. Pap- <laughs> Dota. Pablip na lang. eh. Pablip na lang yon. <laughs> Ang sinabi niya ay... <laughs> Pwede pangalanan. Joke lang, oh. Hindi, masama yun. Hanggat kaya nating tigilan. o oh, wholesome na kinakaadikan. Oo. O oh, kahit sa ano, ay, may adik bang mag-beer house dyan? May adik bang mag wholesome na kinakaadikan Bill house. <laughs> Alam mo, iba-ibang definition ni James Hindi, parang alam mo talaga, may kinakaadikan ba kayo? Balat ng manok. Oh, <laughs> balat ng manok. chicken skin, oo. Chicken Balat. skin, oo. Ito, sarap yan. Kinakaadikan nila. <laughs> Tamang kain Ati, eh. oh, tamang kain eh. Si Papa Andus. Yung iba. Chinelas. Chinelas. Chinelas. Uy, naliligo kami. Sa swimming pool yun, ninanakaw namin chinelas. Ano? oo, tama. Nagnanakaw mo yung mga tsinela sila. <laughs> Pumunta ka ng outing, uuwi ka na nakayapak. Ito bang kasama nyo nasa tamang pag-iisip? Oo. Oo. Nandugas. Oh, ama, anakuha pa habayabas. Ito <laughs> ba pinakatarantado sa inyo si Bobby Andus? Pinakatanga. tanga Wala yung sumento eh, no? Oo. Mukhang kulang siya ng isang chromosome. <laughs> Sobra lang sa probiotic, kulang sa chromosome. Oo. pero siya nga yung pinakamakulit. Eh, halos na. Nagkakapantay-pantay lang din eh. Oo. Nagkakapantay-pantay lang. Pero kakaiba kasi yung kanya eh. May itsura siya. Kaya namin di siya nilagay eh. Papangit namin, no? Oh, Tapos may itsura ng konti. Konti. Oo. Konti lang lamang. Konti lang. Konti lang. Huwag ka masyadong mayabang. <laughs> <laughs> Pero ito, nagmamacho dancer ka talaga? O yung moves mo hmm. and ano mo? May grupo ko dati ng sayaw. Oh, Yan. Ah, sa barangay namin, sumasayaw kami ng mga tropa. Yeah. Macho dancer to. Hindi. Ano siya? <laughs> Macho dancer sa Zumba. Oh, macho Dancing Group! Project 3! Ah, ah, lima sila yun, eh, no? Ay, yung iba, anong kinakaadikan ng iba? Hmm. Ay, kita naman sa mga mata yata. Ay, wala yata masyado. Asawa ko po. Yan. Yeah. Yung sumagot. Maganda, asawa mo. Asan ba asawa mo? Ayun, ayun, ayun. Nandyan po siya. Nakakulay orange. Ayan. Yari! Si Din. Kamay ka naman, Din Din. Kinakaadi ka namin lahat yan. <laughs> Ginawa ka. Diba? Kay Jed pala yun, kay Jed. Oh. Sa akin din. Ano, asawa din. Asawa din, boss. Asawa din. Kanino? Kanino asawa mo na? Yan, katabi ni Din. Ah. Away ka naman, ah. Jelly. Eh. Buntis siya ngayon. Ay! Oh. Congrats. Congrats. Adik nga. Nag-sex. Oh, ah. <laughs> maganda. Yan ang patunay. Oh, oh, yan ang patunay. May resibo. Pero virgin pa yan. Ha? Talaga? <laughs> Galing ha? Ah. <laughs> Mama Mary. Mama Mary. Ano isinumpit. Labiga. Ah. Sino, sino pa nandyan? Ayun, um, ano po, buhok. Ha? Kasi ano eh, hairstylist po. Oo, oh, hairstylist yung isa namin, ah. Mamadut. Oo. Hairstylist ka? Oo. May, may, ano may sa style mo ba dito? <laughs> Meron pa ba bukod sa bukod sa sombrero? bakit nag, bakit ka naging hairstylist? Bakit yun ang Bakit na, hindi? Masama ba maging hairstylist? Pero bakit ah konti Oo. lang yung ano ah, hindi pantay yung bangs? Mo. <laughs> Bakit hindi pantay ang bangs? Mo. Siguro, request ng customer yan. Hmm. Ah, request mo yan. Sa, sarili mo. Alam ano ko ano sa ano, sorry. Gusto ko hindi pantay yung bangs mo, ah. Sorry. magre request Talaga yung gusto ko customer na ano. mo yung sarili mo. Pero tamang tanong yun, buong, bu- nung bata ka pa lang, pangarap mo na maging hairstylist. Um, hindi naman po. Pangarap niya hindi pantay yung bangs. <laughs> Parang, ano lang siya, gusto ko siyang gawin nung nagpan, nagpandemic, tas walang mga barbero, tas tabesting na ako sa mga bata. Ganun lang. Ganun ah, lang. pinagkakala mo na siya during the pandemic? Mm, doon lang, mismo. Ano. Ang first experience mo sa mga bata? Yes, sir, ganun. Wow, ang ganda. Kido pile. Ina mo. <laughs> Hairstylist. Ah, the hairstylist. Oo nga. Ay, latik. Good to so, know. nagpapagupit ba sa iyo mga kabanda mo? Ikaw ang nagpagupit ah, sa kanya. Kaya pala hindi din pantay bags mo. <laughs> Kaya pala hindi pantay bags mo kayo, no? Gusto kasi. <laughs> masaya ka naman sa gupit mo? Okay. Magkano singil niya? Nahiya ka lang magreklamo. <laughs> Nahiya Baka hindi lang naririnig yung mic pala. Oo nga, wala. Umiikot kasi. Di. Sige, sino pa ba yung isa doon sa likod? Sige, yung nagsabi ng ka inakadikan nila. Kasi maganda to, may kanya-kanya tayong Oo, lahat kinakadikan tayo eh. may eh. So pa, favorite ko yung, yung balat ng manok. Ako po ano eh, music talaga sa or, guitar covers. Ganun. Ah, music talaga. Ano ka ba? Music major ka? <laughs> Hindi mo. Hindi. Anong, anong background mo? Flowers. sa profile picture. Ah. Sa profile picture niya. Mga flowers yung background. yan. Kaya lang, parang simula kong pagkabata pa lang, mahilig na talaga ako sa ano. Nagpa-piano, pinag-piano lesson ka nung bata? Ah, hindi po, ano, parang natuto lang po sa simbahan. Parang, hindi po talaga marunong mag, ano, parang pinilit lang po turuan nung pare namin. Kasi ayaw niya ng... Pinilit ka nung pare. <laughs> Oo. Ang ganda. <laughs> Ano sabi sa'yo? Magpiano ka or hmm. chupain Hindi, kita? sige, mag... <laughs> Ano ba naman yan? Ang ina mo. Sabi niya, sige, So hindi ka magaling magpiano ngayon. Hindi. Ang ginawa mo. Pare ah, parang godfather. Pare, pare, kumpare, Pare, kumpare. kumpare. Sabi nung kumpare sa kanya, sige nga, lagay mo yung organ mo sa harap ko may kwento din po. Kaya magaling yung finger niya. Saglit, sintunado, sintunado. Ihipan ko lang. Pero maganda yan sa church ka nag-start. Parang par- may kwento din po kasi noon eh. Parang yung... Yan. Dati po kasi sa church namin, parang cassette tape lang po na pineplay. Ang ginawa po <laughs> ng pare namin, sinira para may matutong, may mm. tumugtog na ano talaga talino. Ah. Oo. Ang, ang, mal, ang malupit nun, dahil sinira nung ako. pari yung tape, mga tatlong buwan, happy birthday lang, <laughs> tutugtog sa keyboards. Pero order ko ng Diyos yung lyrics. Oo. Uh, Ta- ang hira. Do, Oo. atil, six, ba? <laughs> male, deal. <laughs> Ano, ano? Sisimula pa lang. Hanggang ngayon, nag-church ka pa rin. Minsan na lang po kasi Mm. busy na po sa trabaho. Eh. Hindi ka nami-miss ni Far. lang ng pare. Hindi na pumapasok yung naka-floral shirt. <laughs> yung iba, yung mga nagta-trumpet, usually nakikita ko lang yung ah, instrument na yan pag may musiko eh. Musiko? Ah, sa, hmm. oo, sa musiko, sa... Banda, yung Banda. banda, yung mga band, Oh. yung ano, yung... Dito sa Metro Marching Manila, band. ay sorry, dito sa Metro Manila ka parang walang eh. magaling mag-horns eh. Mm. Sa kanila, na, nasipat mo ba yung horns nila? Oh, oh malupit uh, halatang hasa sa musiko, sa parada. <laughs> Totoo ba? Totoo ba? Pag horns ba talaga dadaan po ng marching band? Mosigo rin po kami talaga. Sa Mosiko, Mosiko rin kayo? Sa, Apo. Sa anong lugar? Bulacan din po. Bulacan. Hmm. Ano ang ah, standard ng marching band na tutugtog, tinutugtog ng lahat? Na meron bang ganon? Yung parang dapat alam mo pag mag marching band ka. Sige nga, mga classics. Sige nga, Yes, pwede mo ba kami sample ng isa? De Colores, Domar. Ito tuwing kailan to? Anong buwan? May ganun yun. eh, Sayang yung kasama nyo yung namatay, di ba nagme majorate yun? Oo, oh. saxophone din. Galing. Oo nga. O, kunyari, may hinahatid tayo sa huling hantungan. Ayan, Tangin na yun. Tangin, huwag naman ganyan. <laughs> Eh. Hindi, sige, panghuling hantungan. Magkagis ah! kayong barya! Ano yan? Pang ano yan? Papiesta yan sa posisyon. Ah, posisyon. Ah babagyan. Ay, ah. ano? <laughs> ayan ang anak ni ano. ayan ang anak ni May Ayan na, nadaan dyan na. Oh. Itapati! Tapati! Tapati ang flashlight! Ganun. <laughs> Kasi pag sa gabi na, di ba, yung mga nagpo-posisyon, di nakita. Ay, di nakita ang mukha! Ay, naka, huwag mo itapat yun. Ginagamo-gamo. Ginagawa ko mo. <laughs> Ay, patayin, patayin ang flashlight! Natapit ang gamo-gamo! ano kinakaadikan hmm. mo? Suminghot po. Ng Suminghot? Hongtai. Suminghot ng? Hong Tai, inhaler. Alam mo ang mas ah. magandang singotel? Tai Chi. Tai Chi. Ah, okay. Oh. Tai Chi, Papalitan ko na po. Bibigyan kita. Yan. Wag yan. Walang kwenta yan. <laughs> Doon na yan. Isa mo kasama. Dami ni Lado. Eh, Oo nga eh. Anak lang po, sir. Anak, kinakaadigan mo yung anak mo. Kamukha siya ni Kuya Jobert. Eh, <laughs> pangalan niya Kuya Joby, eh. Kuya Joby. Kuya Joby. Kuya Joby pangalan niya. Malit na jobber. Oo nga, nakawig ah, no? Ito, <laughs> kabataan ni Kuya Jobber. <laughs> Gumawa ng dingdong. <laughs> ano, Otep, anong anong tawag dito sa genre na, genre ninyo? Wala talagang tawag sa genre namin eh. Kasi minsan sa mga genre kasi nag-aaway-aaway sa totoo lang eh. Mm. Pag sa reggae or sa ska, pag doon mo inano, doon mo binasa yung genre namin, ginagawa niyong harot yung ano eh, yung ska, malalim ang mga ano niyan. May mga purista rin kasi. Oo. Na mga napakalalim nila pagdating sa mundo ng music. Eh kami kasi na, trip talaga namin eh. Parang ano siguro, uh, ah, Mosicore. Mabigat na Mosiko. <laughs> <laughs> Dami mga metal before. Musiko. Tangina no, nagalit pa rin yung mga musiko. Eh, <laughs> nagalit yung mga musiko. Tara, hindi nyo naginalang yung mga tugtugan natin. Ah. <laughs> May art din pala doon, no? Oh. Pati sa music kasi wala rin kasiyahan yung tao eh. Tinan mo sa YouTube, di ba? Nag- nag-cover kami ng ano ng parokya ni Edgar. Ano yun? Pizza pie. Pizza, pie. Di nyo na ginalang ang pizza pie ng parokya ni Edgar. Ah, Ang inang yan. Ayun, Pati pizza pie gagalangin. Oo nga. <laughs> Ang go... Respeto naman sa pizza pie! Ah, <laughs> May kinuha rin silang kanta ron, di ba? Oo, I will survive yun eh. Oo. Sa I Will Survive. Sa dami nyo, sino ang nagsusulat ng kanta? Minsan po ako, ah, patas sila yung nag-music. O kaya minsan si Rapeng. Yan, yung nagbe-basis. Siya yung matagal mo lang kasama. Oo, high school pala. Kayo yung original Kami members. oo. Bumalik ba sa pagka-addict yung iba? Yung, hindi iba, yung ah, dating gitarista namin, nasa Lunar Lights, basis ng Lunar Lights. Hmm. Bobo, eh, lumipat ng banda. Oo. <laughs> Mas maganda na buhay niya ngayon. <laughs> yung totoo, oo, maganda na yung buhay nila ngayon. Nagkatrabaho na sa government sa Capitol. Yun naman talaga yung uh, ano yun, eh, no, after Oo. sa sagip ano isang banda tapos gobyerno. <laughs> Gobyerno yung pupuntahan. <laughs> Ayun na yun, no? Ikaw ba, Otep, may day job ka? Meron. Ano? Eh ngayon, second day ko pa lang sa trabaho. Ano? Laki boss Toyo ako ngayon. Ah. ah. Geng, geng. Oo, sa geng, Ah, kasama mo na si, ano, si Armando. Ah, kasama si Cyrus ng Ultimate OB. Second day ko ngayon, tas nag-half day agad ako. <laughs> Ganda. Ano, ano agent ka? Tagahanap ng antique? Ano? De, ano, sa researcher, saka social media. Ah. Oo. Galing. Galing ano? Oo. <laughs> yung ba talagang, yun, yung ba talaga yung ano, eh. course mo? Ah, ano ba course mo nung... Ang course ko, ano, food technology. ang galing na Oo, punta ka sa diba? research. <laughs> Ala, ala na akong maisip na work eh. <laughs> <laughs> Una kong trabaho sa Lemon Square sa Cupcake. Mm. Oo. Di ba mm. dinidilaan yun yung papel doon kapag ah, ano, sinisimot? Oo. Dinidilaan muna namin yun. <laughs> Kami Ako- muna tumitila. Lagot ka, nireveal mo yung secret nyo. <laughs> Ay, hindi, joke lang. Hindi, wala. Di, Cut mo yun, yun. ha? Ah. Pakat yun. Cut mo yun. Yung sinabi niyang napakalinis ng Lemon Square. Totoo, napakalinis ng Lemon Square yung cupcake, yung cheesecake, uh, sabi ko ingredients. <laughs> <laughs> Oo. oh. Tinutugtog niyo pa yung unang kanta na sinulat niyo? <laughs> Ay, unang, unang kanta namin sinulat, Dabong Maria. Hmm. Tinutugtog pa rin namin. Kasama ba yan sa lineup niyo? Pwede niyo bang... Hindi, pwede, oh, mamaya pwede na. Pwede ba natin tutugin Dabong Maria? Boogie yun eh, no? Boogie. Oh, ay, Paul, oh. parang ang sarap pakinggan niyo. Oo. Oh. Unang, una, pero unang-unang gig namin, first gig namin, 2009, unang tinugtog namin, lupang hinirang punk. Oh. Gago kayo! Diba Buti hindi kayo na ano, nakulong. 14, 14 years, ay 15 years old ako noon. Oo. Eh, hindi naman ka, ganun kakalat sa social media noon na bawal palang tugtugin yung ganun. Oh. Parang respeto, respeto na ma'am. Saka wala, buti wala pa mga camera masyado noon sa mga cellphone. Yung entablado may watawat pa. Kinuha nito si Nayo. Torontado kayo. <laughs> Ano reaction ng ano, ano audience? yun, Anong ginawa ng audience? Pinatigil tayo na, ano? Pinatigil kami, tapos binakain na lang kami sopa sa likod. Tangina. Di mga bata Gutom lang yan. eh. Oo. nakakatulong, okay, ah. At least walang nakakatulong ba na pangalan nyo sa Gip Addict? First gig yun. Eh, hindi. Minsan. Dahil doon sa ginawa nyo, para sa Gip Addict yan, ano po ba yung na-expect mo? Di ba? Ay, hin- hindi. Yung pangalan kasi nasa Gip Addict Foundation, may time na hindi ka pwede tumugtog sa mga eskwelahan, Oo. sa mga event na may magandang mga sponsor. Di ba dahil sa sumasayo siya ng para macho dancing? <laughs> Hindi naman. Sabi nila, pangalan pa lang yan, hintayin mo kami mag-perform. Oo. Pero may mga gig naman na yung Sagip Gip Addict Foundation, sobrang catchy niya. Kaya mm. hindi, eh, hindi kami magaling. Eh, maganda na may pangalan ng banda namin. So, Sa, sa page nyo ba may mga nag ano nagbe-message ng sagipin nyo anak ko. Ganun. Oo, may totoo. ganun. Uy, kagi. Mm. Mm. Ano? Sumaya ko dun sa hybrid na kotse, yung ano, oh. pwedeng gasolina. Tsaka pwede rin yung electric. Ha? Ha? O kaso wow. nahilo ko eh sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Mm. Parang Talaga? iba yung binibenta mo ah. Ito na ang <laughs> Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi, hindi pala. Hydro yun. Ah, ah, ito oh, pala. Ito, may hybrid din tayo dito. Ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching ni sakya mo kasi ito, inhaler, mm. saka Oh. liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang oh. Aba, pare-parehas tayo. ah. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi oh. pag binuksan mo yung ilalim, oh, may bulita siya. Roll Liniment, on. liniment Roll on. liniment. Liniment. Oh, liniment roll. Yung ibabaw, ano? ah. Yung ibabaw, Inhaler. inhaler. Hmm. Ay! Oh, oh tingnan mo. Oh. So, Wow. so hindi lang pala kotse ang hybrid pwede na rin pala. Oo. Aray ko, sakit sa mata. ang tapang. Oo. Ang tapang talaga nito. Hindi ka Oo. talaga... Naku, Grabe. ang pampatanggal, ako na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Ah, ah, ah, ah, ah, shit. ah, sarap, mga <laughs> tai Chi, inhaler, liniment, 2 in 1. Parang Hindi ka hybrid na mahihilo sa biyahe. Year 2016, nung panahon ng ano, DDS. Sakit yun, ano? Oo, nung panahon ng tokhang-tokhang, may mga nanay na nag-message na humihingi talaga ng tulong. Anong sinabi nyo? Ah, Anong sabi nyo? Eh, binoto niyo yan eh. <laughs> Harapin natin ang katotohanan. Utangin niyo. <laughs> Hindi. Nirecruit nila sa banda. Oo. Kaya sila naging 13. Oo nga, 13 eh, no? Kaya namin, ano, nilagyan ng combo yung page namin sa Gift Addict Foundation combo. Parang ang baduy kasi sa Gift Addict Foundation band. Oo nga. <laughs> Kaya nilagyan na yung combo kasi may mga nagme-message, akala talaga foundation. Combo. Hindi nila alam kami din yung dapat tulungan. <laughs> Bandang mahirap, tas di magaling, tas tanga. Ano yung pinaka... ah, sabi, worst gig ba yun? Yung ano, oh, first gig, yung sinabi mo. First gig First. First gig. Oo, unang-unang gig natin Lulupang yun. hinirang. Oo, October 17, 2009. Oo. Santo. Sa Barangay Chaong, Giginto, Bulacan. Oh, putya Ay, worst din. gig. Na talagang na-escort na kayo. Hindi pa ba nangyayari sa inyo Na-escort na kayo palabas? O May pinatigil mga ba worst gig ba tayo? O, napeng ikaw. Sa Pandi, rumerequest sila. Oo. Oh, ano ng ages, rumerequest ng ages, di natin mapagbigyan. Babalibagin tayo ng isang case buo. Hindi man lang bote, isang case talaga ibabalibag sa atin. <laughs> Babatuhin ka rin isang case. Oo, oo. Ah, mga lasing na. Oo, mga tatay. Siyempre sa mga probinsya yung nagiinuman, tapos tumutugtog kami, halik! Halik! Eh, hindi mo namin natutugtog. Hindi naman kami showband na pag nirequestan. Ano po hmm. bang halik? Ah, ages, eh, hindi po. Babatuhin kami ng ano ng isang case ng Red Doors. Tapos meron pa yung nagre-request. <laughs> Sana Hindi, hinalikan mo na lang para Ah? tapos na. <laughs> Hindi, binaba na kami ng bouncer. Nagkakagulo na. <laughs> Nilaplap. Nilaplap. Nilaplap yung tatay. Pero may isa pa, hindi naman siya worst gig. May gig kami na ano, tumutugtog kami. Tapos after nung tugtog namin, may sumisigaw, Salamat! Kinabayan niya, salamat din po din po. Ako yung Tapos, unang in-approach. Umakit sa, umakit sa stage. Binulong sa akin. Salam, tol. Salamat. Tapos pag ano, niyakap ko, salamat din po sa inyo. Ha? Ah. <laughs> Tapos magbaba namin, di nyo naman tinugtog yung salamat. Eh. <laughs> Nagre-request pala, salamat ang doon. Ganda. Yun lang. eh ano, ah... Uh, wala pa yun. eh, di ba ginawa na natuto na kayo dyan sa mga request-request na yan? Oh. Kasi may nag-viral kayo, yung Jopay. Oo. Oh. Kayo ba yon Yung, <laughs> Oo. Oh. yung pinaulit-ulit niya yung intro. Oo, kasi taon, kapasagsagan ng Jopay nito, di ba? 2022 yata yun. Lahat ng banda nire-request na ng Jopay. eh. Lahat ng banda sinisigawan ng Jopay. Eh. Di pinagpaulit-ulit namin. Ano nga yan? Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Sampung minuto yata, puro huwag ka nang mawala. Dan, <laughs> <laughs> Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Yan o. Huwag oh. ka nang mawala. Tayo po lahat. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Unti-unti yung mga tao nawawala. <laughs> Naubos. <laughs> Naubos, yun lang. Ano yan, Luman? Baka ka-trigger siya, eh, no? Oh, Bakit? Oo, Oo. Ah, ano ka na eh. Oo. Kasi gumagano lang kayo lahat, oh. Yung, Tapos yung pa naman yung part na ah. papatalo na lahat eh. Oo. Oo. Yung build ng momentum. Oo. Ang sarap din pagtripan ng audience eh. Totoo. oo. Pero yung audience talaga, yung pinakamasarap din mahalin. Pero bihira kami maka-experience ng audience eh. Wala <laughs> dati. Uy, invite namin kayo. O sige, ayan. Gaano ba kadalas kayo nakakapag-gig ng ano? Yun, halos ah, bihira na dahil naging busy-busy na sa buhay eh. Pero dati talaga may time na sa loob na isang buwan, ano? Dalawa. Every hindi, <laughs> every Sabado meron, ganun. Every sa, sa ano to, bar? Iba-iba, iba-iba talaga siya. Oh, tapos may mga out of town din, ganun. Mga fiesta. Karaniwan, mga fiesta-fiesta talaga. Tapos ang sarap pag nakapanood, may mga tao yung nagrarambulan. Mm. Mga nag, nag-aaway-away na. Tapos susugod to, ho, oh, sasayaw dun sa... <laughs> Ito yung isa sa mga banda talaga na pag pinanood mo, hindi mo alam kung ano nangyayari. Oo. Sa, may, may kabayo, may nagmamacho dancer. Oo. Paano pag sinulot ng ibang banda yan, tapos doon lang siya magsasayaw? Eh, kaso naka trade work na siya sa Sagip Adik eh. Pag sumayaw siya sa ibang banda, so kunyari sumayaw siya sa Kamikas, iyan yun sa Sagip Adik eh, di ba? Oh. oh, tsaka sa Ultimate Ube, yung music video. Music video na. ng Ultimate Ube. Eh, mga agaw din naman talaga yung banda na yan eh. <laughs> yan ba ang pinaka ano nyo? Sila ba rival. ang ah, rival ninyo? Eh, dahil sa totoo lang, isa sa pinagkopyahan din talaga namin, idol namin, yung mga Ultimate Ube. 2004 pa, Ultimate Domi. Tama ba 2004 na? Isipin mo, dalawang dekada na sila, oh. Ala pa ng papasikat. Ah! <laughs> ang bobo, ang bobo ng banda. <laughs> Dahil hindi makapalag yung Ultimate Ubi, walo lang sila, 13 to. Oh. <laughs> Dahil mahal namin Ultimate Ube. Uh, ah, pag nagigig kami sa isang gig, uh, masaya. Oo. Which is bihira. Bihira, oh. Pero minsan, nung ano, nagkasama kami ni Armando, dumadalas na rin na magkasama. Pero never namin na-experience talaga na ano, maka-experience ng magandang TF dito pa lang. Oo. Ah, napangunahan nyo kami, ha? Meron, meron. Meron ba? Pa- pag napapangunahan kami, iurong mo na yung, ano, yung cash. <laughs> Yun nga. Ito ah, ito sa tanong ko sa mga bandang maraming miyembro, paano hatian ng TF? Hindi, ayan. Sa, Warren, ano na yung pinaka pinakamaliit na hatian nyo dahil marami kayo? Thank you. Ano, agawan sa sestot pansit. <laughs> De, minsan wala talaga eh. Sa pera, ganun. TF. Kuwari, yung, uy, pucha, sumahod tayo, pero 13 tayo maghahati. I, magkano ang, ano? <laughs> Magkano ba ba? Minsan 275 ano? Tigto 275 kami. Malaki pa, yung- 175? oo, malaki pa yung half day ng construction worker. Kami, tigto 275. Tapos yung gig malayo. Tapos pinayaran kami, tangin na tigto 275 lang tayo ah. Okay lang, masaya naman tayo. <laughs> Gaano lang. Talaga? Oo. Api, anong pinakamalaki? Kasi kahit bigyan kami ng... 295. <laughs> isipin mo, kunyari, gig kami La Union. Hmm. Oh, 40,000. Hmm. Babayaran kami. Amin pa yung sasakyan. Eh, di ba, bayad ka na 10,000. Eh, di 30,000 hmm. na lang yun. Eh, syempre, eh, mag-aambagan pa kami sa ano, trip namin. Nalayo ah. kami, kakain. Eh, nakakapag-uwi kami pinakamalaki, tig 1,000. Eh, 500 ano? Naon na, ano, tigpa 500 tayo. Ayun. Pati yung sumasayaw, equal kay Hate. Eh, ganun na rin, no? <laughs> Ang yun, no? Pinag-aaway. Eh. Ang ina yun, no? siya, eh. Oo. Ang eh. kaya ko din yun, eh. Oh. Kaya ko nag, sa GC. Itang na, pito lang tayo, ah. Okay lang yan, malapot-lapot ang hatian. <laughs> pag may sumama pang isa, tangin na lalab daw na naman yan. <laughs> Dahil masaya kasi pag kumpleto pa rin. Sa music naman kasi namin, napakabihira ng umaasenso talaga sa banda eh. Pero na lang kung mainstream ka talaga. Mm-hmm. Pero sa mga katulad namin na pag ang pangarap mo yung magbanda tapos ganyan lang tugtugan mo, Gago magtrabaho ka. <laughs> oh, ngayon, oh. ipakita niyo sa amin kung ano yung music na kailangan may day job. Oo. Ano, Go, susunod Ote. yung kakantahin? Ah, ano ba next song natin? Ah, ito, next song namin para sa mga katulad namin na nahihirapan din umanap ng trabaho. Yan. Yan. Oh, title nito, Jobless Pilipinas. Yan. Ayun, sige. Maraming salamat. Palapakan natin muli. Thanks. Ang ah, Sagip Hadik Foundation, Foundation. Combo. Yeah, mama, mama. Sige, Body Foundation, 70% Rasta. <laughs> Kulang pa. Semi <laughs> reggae lang. This <laughs> is Jobless Pilipinas. Yeah, mama. Presidenteng Mandurugas. Jobless Pilipinas. que le Okay, may pagka-tenor din siya. Masaya. <laughs> Saglit, baka di pa tapos. Salamat po. Tapos na ba? Siya, tapos na. Pwede ka na. Baka mayari na naman ako. <laughs> Kailangan i-confirm palagi, no? <laughs> Kasi parang yun na yung ano nila, eh, Oo, signature eh. eh. Oo. Nakapansin ni Nonong kanina, ano may napapansin mo? Hindi kasi kanina parang ano, ma- madadama mo kasi na pababa na yung kanta eh, tapos iaangat ulit ni Otep. Pero napapansin ko, pag pinapanood ko dun sa video, Parang, okay, magandang addition to si Andrew, hmm. Bobby Andus eh. No, parang yung, hindi mo alam eh. Talaga. Ewan. Baka na in love ka lang. Yung ma-describe. <laughs> Baka na in love ka lang, Jade. <laughs> Ah, uh, pwede ka daw table. sa ganun eh. Ganun eh. <laughs> Trademark dance. Oh. oh. Feeling ko, subukan mo nga sa church song. Hindi na, wag, wag naman, wag naman. Ano yung mga pinagsasasabi mo, Otep? Totoong salita ba yun? Hindi. <laughs> Kung ano pumasok, ala, na- ala nakasulat nun. Pero yung sa chinachant namin kanina, Repetolo Hasha. Yun, Ano napak- ibig sabihin nun? Wala din. Wala. <laughs> Inaasa na naman ako! Anong meaning nung kanta na yun? Tungkol yun saan? Sa trabaho? Naghanap ng trabaho? Kasi di ba may mga reggae? Ja! Jobless Pilipinas. Kami jobless. <laughs> ah, jobless. Oo. Oh. Pero maganda ka, pa rin kahit kasi, kasi kala mo wala ka puro katarantaduhan Oo, lang. may- may- may deeper meaning. Oo, May may meaning. naman eh. Oo. Pero totoo, di ba, napakahirap bumanap sa, ng trabaho sa Pilipinas. napakahirap. Oo. Sino ba ang walang trabaho sa inyo? Meron ba? Eh, si Jomar, ayan. Ah, taong bahay. Taong bahay siya. Ah. Anong ah, trabaho niya bago siya maging taong bahay? Taong bahay din, na doble. <laughs> Double kill. Ganda. Lumipat ng bahay. Before pandemic, taong bahay siya. Nag-pandemic, taong bahay pa din. <laughs> Ay, may tanong lang ako. Ah, saan kayo, nagre-rehearse kayo sa garahe o sa studio? Marikila kayo. studio, studio po talaga. Oh. Ah, paano yung walang ambag sa studio? Sa labas. mo muna. <laughs> Karamihan eh. Pati ito, sinasama niyo rin sa studio. Hindi na, tawag gagawin. Huwag gagawin Hoy, audio lang to, ha? Ah. <laughs> Para sa recording, Sama kasama nyo, ko para kasama sa atin sa studio. Sama nyo na. Pero pag nagre-recording kami, nire-record din namin yung ganun. Sayaw, yung sayaw. <laughs> Oo, nakatutok sa mic, Ganun. Kasi ang, ang liliit na studio eh. Tapos sasama mo pa to. Para kabintangan <laughs> nun. Papakainin pa. Papakainin oh. pa. Tsaka magaslaw pa siya. Oo. May iba pa ba kayong kanta na ano na may meaning? Meron. Oo. Lahat pala, may, lahat ng kanta namin talaga, makahulugan. Meaning yeah. no, nonsense. <laughs> Hindi siya naniniwala sa inyo. Oo. yung kauna na namin kanta, yung Dabong Maria. Napaka makahulugan. Tungkol siya sa pag-ibig ng dalawang mag-best friend, pero nagkantutan. <laughs> Pwede ba nating marinig Akala ko, akala ko hindi sila nagkatuluyan. So happy ending siya. Happy ending pala Happy siya. ending siya. Dahil bihira mangyari yun eh. Ginamit Alin? kasi ng pero eh. Oo. Sino ba ang ah, mag-best friend sa inyo na Nagkantutan. nagkantutan? <laughs> Lahat sila. Oh, ito, magbe-best lagi may girl best friend yan. Oo. Hmm. Kinakantot mo ba yung mga girl best friend mo? Yung iba, yung iba. <laughs> yung iba. <laughs> Gusto mo yung, yung mga girl best friend. Yung iba, bakit hindi? Nahuli kami ng nanay namin. <laughs> Hindi natuloy, hindi natuloy. Isa lang kayo ng nanay? Ah. <laughs> Gandang tanong ah. Family stroke. Family stroke kami. My sister is my best friend. <laughs> Oo. Yun lang. Damong Maria. Damong Maria. Oo. First time nyo bang mag-acoustic ah, Napakabihira kasi tinata pag sa acoustic kasi lilito yung boses ko. eh. Ako di naman talaga maganda ang boses ko eh. Like, banda lang ako kasi may banda talaga sila. Ganto rin. Cosmic Carnival pangalan. Tinanggal nila kasi sintonado. Min- hmm. Tinex ako nito. What if sali ka sa banda namin na tinanggal namin vocalist sintonado. Gago, di rin ako sanay kumanta. Tapos sabi niya, "Is okay lang yan, maharot ka naman eh. <laughs> Hindi, hindi pangit boses mo, pare. Oo. Oh. Hindi kasi bago, bago yung banda namin, Cosmic Carnival, magkabanda na rin kami yung un, pinakaunang ba namin banda. Hmm. Nunal sa kanal po pangalan na ang banda. Dunal sa kanal? Dunal sa kanal, doon. High school ah, na. Sa kanal. Paborito ni Rebs yan. Tangina, tumingin sa akin to, gago, puta. <laughs> Tangina, Ay, no, may puta. nulal din ako, gago. Ayan, o. <laughs> Ako din, meron. Oo, ah. Ang logo niya si Nonong. <laughs> Magkamukha naman kami. Oo, ah. ano? Ay, okay, nandito po ang ah, Damong Maria. Damong Maria. Ito muna sa ha. solusyon Ipitin maghabon Damong Maria! Damong Maria! Hindi bakal, hindi bawal Sa mga taong Let's go! Bakal, wag mailang Sumali si tita Okay sa Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. One more time One more for time! Sagip Adik Foundation. Sagip Palapakan Adik. natin. Sa Yun. Foundation, paano kayo makukonta kapag gusto nilang kayong i-book sa mga corporate gigs and uh, hmm, oh. likes? First birthday party. <laughs> Ay, mga birthday, oh. mga Birthday party sa mga binyag. Sa mga corporate. Ayan. <laughs> Message nyo lang. Hanapin nyo lang po yung Facebook page namin. Sa Gift Addict Foundation combo, pag nakita kayo ng baboy na logo, yun na yun. Pero pwede, profile picture pala namin eh, yung kami, tas si Beverly. Yan. Rest in peace, Murang-mura Beverly. lamang, 275 per person. Yun. <laughs> Yes, oo. Ang gandang bargain. Kailangan mo pupunuin. Pero sa totoo lang po, mahirap yung ginagawa niya. Hinihingal ako dun sa... Oo. Ano? Ako din Oo. hinihingal eh. <laughs> Kaya nga, ano, eh, yung hati niya eh. Oo, yan o, kaya pala. 275 for you. And 270 for us. <laughs> Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Vince, Justin Bautista, Jasper Macareg, Candy Dullion, Raiza Pedro Tizon, Lawrence Padagas, Rafael Dave Candelaria, EJ Joel Santos, Eduardo Rusca, Angel Talastas, Aliza Gallego, JC O'Neill Lumban, Ventilador, Prince Kenneth Rufino, Aloha Faith Valdesco, Arden Jofferlo, Ramil Awayan, Rayma Coloma, Ezekiel Cruz, Lester Benedict Lazado, Ronald Magapo, Mark Aljosh Baldon, Francen Acosta, Sigrid Alemania at si Raymar Peña. Yun. Maraming salamat sa hip Maraming Oh, salamat. Boy, salamat More power sa inyo. Sobrang saya nyo, Maraming men. Salamat po sa inyo lahat. Ayan. Birth- Bati lang po kami birthday ng isa naming kabanda na nasa Finland ngayon. Happy birthday, Harvey Sakdalan. Pwede po ba batiin din natin? Video Oo. natin. Video natin. Taka. Ulitin na natin. Oo. Saktong-sakto. Sa, lalabas ito sa December 17. Hindi, hindi. <laughs> birthday Hindi, i-record nila na lang ngayon, pare. Pwede lang, oo. Yan. Kaya sabay-sabay po Ano tayo. pangalan? Harvey Sakdalan. Happy birthday, Harvey Sakdalan. In 3, 2, 1, go! Happy birthday, Harvey Sakdalan! Yun! Happy birthday, Harvey Sakdalan. Putang ina mo! <laughs> Yun, from Jigs Salamondin. Pag... Arawan <laughs> sa'yo aming kaibigan Sana'y gumabang buhay pangarap ay makamtam tayo na ang maghinuman. Ikalawang pagbasa. Sana sa pasyon talaga. Yun ang pangarap eh. <laughs> From Jigs, Lumandin, pag-greet ng happy birthday sa tropa ko si Mark Daniel Flores sa Bacolod City kay James in Indian accent. Mark Daniel Flores, putang ina mo. From lady, pamura po ng malutong na German accent sa mga kulto ko ng S&O Bulacan Peeps. Tangin mo. S&O Bulacan Peeps. Hi, Larit. From Martin Vincent, happy birthday sa lahat na may birthday ngayon. From Ike Away, pa-shoutout kay Muman sa tropa ng asawa ko na si Marjo Hemosura na sana ay maging maganda ang Pasko ng pamilya nyo. Utang ina mo. Hindi nagpapamura. Ay, di pala. Pagpapati lang ng Merry Christmas. Sorry, sorry. Okay lang. Sorry. Muro From Doc Ampoy Ino, pamura sa CMC Radiology Department. From John Andrew Arce, pamura na malutong kay Jay ng Geo, GeoPro. Hindi natin minura yung CMC Radiology Department. Abay, di putang ina nyo! Hindi kayo totoong department. <laughs> Ay, oo, sige, may, may radiology department pala dito. Totoo nga hindi. <laughs> Putang ina mo rin, Jay ng GeoPro, si Leji Mercandasa Pamura, si Verna Reyes, kay Nigerian James, at Chinese GB sabay. Si, Le, si ano, Verna Reyes. Poke na ina mo. Putang ina mo. Bernareyas. Ikaw, pabugar, dito na tayo sa Hechohi pa. I would like to lick your pussy. Ako patay! <laughs> Putang ina mo. si Berna. Tangina mo. Tangina. At lastly, from Aloha Gray, pamura pa kay Sir Ryan Rams na nag-Patreon na ako as birthday gift ko sa sarili ko. Aloha Gray, pare. Wow. Aloha Gray, maraming salamat. Tang ama ka. Patreon para sa'yo. Yun, marami. Isang munang palakpakan ulit sa Sagay Pali Foundation. I'll be back. And for stand-up Meron comedy shows, ano ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.